يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين Ewe mtume, fikisha ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi. Na ikiwa hukufanya hayo, basi hukufikisha ujumbe wake. Na Mwenyezi Mungu atakulinda na watu. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri. Qul ya ahla kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين Sema, enyi watu wa kitabu, hamna lenu jambo mpaka muishike Taurati na Injili na yote mlioteremshiwa kutokana na Mola wenu mlezi. Na hakika ulioteremshiwa wewe kutokana na Mola wako mlezi yatawazidishia wengi katika wao uasi na ukafiri. Basi usiwasikitikie watu makafiri. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Hakika walioamini na Mayahudi na Masabii na Wakristo waliomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na wakatenda mema basi hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أن انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Tulifanya agano na wana wa Israeli na tukawatumia mitume. Kila alipowajia mtume kwa wasioyapenda nafsi zao, wengine waliwakanusha na wengine wakawaua. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون na wakadhani kuwa hapatakuwa majaribio basi wakawa vipofu na viziwi Kisha Mwenyezi Mungu akawapokelea toba zao. Kisha tena wengi katika wao wakawa vipofu na viziwi. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona hayo wayatendayo. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasih ibn Maryam وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار Hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariamu. Na hali Masihi mwenyewe alisema, enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi. Kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu hatamharimishia pepo na mahali pake ni motoni. Na waliodhulumu hawatakuwa na wakuwa nusuru. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم Kwa hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni watatu wa utatu. Hali hakuna Mungu ila Mungu mmoja. Na ikiwa hawaachi hayo wanayoyasema, wa yaqini itawakamata adhabu chungu wale wanaokufuru. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Je, hawatubu kwa Mwenyezi Mungu na wakamwomba msamaha? Na Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. Mal masihu banu Maryam illa rasulun قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون مسيحي mwana wa Mariam si chochote ila ni mtume wamekwisha pita mitume kabla yake na mama yake ni mwanamke mkweli wote wawili walikuwa wakila chakula angalia jinsi tunavyowabainishia aya kisha angalia vipi wanavyogeuzwa qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a Wallahu huwa samiul alim. Sema je, mnawaabudu badala ya Mwenyezi Mungu wale ambao hawawezi kukudhuruni wala kukufaeni na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia mwenye kujua. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سيما اين واتو كتابو kitabu msipite kiasi katika dini yenu bila ya haki wala msifuate matamanio ya watu waliokwisha potea tangu zamani na wakawapoteza wengi na wenyewe wakapotea njia iliyo sawa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Ewe uliyetumwa na Mwenyezi Mungu Waeleze watu yote uliofunuliwa na Mola wako mlezi na waite wafuate huo ujumbe wala usiogope maudhi yote. Na ukitofanya hivyo basi imekuwa hukufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwani wewe umekalifishwa ufikishe ujumbe kwa watu wote. Na Mwenyezi Mungu watakulinda na maudhi ya makafiri. Ni mtindo wake Mwenyezi Mungu kuwa hamnusuru aliyepotea akayacha haki. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi makafiri kwenye njia iliyokaa sawa. Ewe mtume, waambie watu wa kitabu, yaani Biblia, hakika nyinyi hamtakuwa mnafuata dini sahihi ila mtapozitangaza hukumu zote za Taurati na Injili na mkazitenda. Na mkiamini Kurani iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu kwa mtume wake kwa ajili ya kuongoa watu. Na yakinika ewe mtume kwamba wengi wa watu wa kitabu watazidi udhalimu na ukafiri na inadi juu ya Qur'ani kwa uhasidi wao na chuki. Basi usiwahuzunikie watu ambao wametiwa muhuri wa upinzani. Hakika waliomwamini Mwenyezi Mungu yaani Waislamu na wafuasi wa Musa katika Mayahudi na waliotoka kwenye dini nyinginezo na wafuasi wa Isa katika Manasara wote hao wakisafisha imani yao kwa Mwenyezi Mungu na wakaamini kufufuliwa na malipo na wakatenda mema kama ilivyofunzwa na Uislamu. Hao wote watasalimika na adhabu na watakuwa katika furaha ya peponi siku ya kiyama. Sisi tuliagana na Mayahudi, wana wa Israeli kwa agano madhubuti katika Taurati kuwa wafuate hukumu zake. Na tukawapelekea manabii wengi wawabainishie na wawatilie mkazo ahadi yetu, lakini walivunja ahadi. Wakawa kila akiwajia mtume ambaye hakuwafikiana na matamanio yao, ama walimkanusha au walimua Na hao wana waisraeli walidhani hawatapata majaribio, yaani shida za kufafanua baina ya waliosimama imara na wasiosimama imara. Kwa hivyo hawakuweza kustahamili, bali wengi wao walipotea wakawa kama vipofu na viziwi. Wakaiacha haki na Mwenyezi Mungu akawapatiliza kwa madhila Baadaye waliporejea kwa Mwenyezi Mungu na wakatubu, alikubali toba zao na akawarejeshea utukufu wao. Lakini baadaye tena wakaingia katika upotofu na wakawa kama vipofu na viziwi. Na Mwenyezi Mungu anawajua vyema na atashuhudia vitendo vyao na atawalipa kwavyo. Wenye kudai kuwa Mwenyezi Mungu yu katika Isa bin Maryam, hata akawa yeye Mungu kama wasemavyo Kristo hii leo, hakika wamekufuru yeye Isa hana dhambi ya haya, kwani hakupata kudai hivyo hata mara moja. Bali yeye aliwaamrisha wana wa Israeli wamsafie imani Mwenyezi Mungu peke yake kwa kusema, hakika Mwenyezi Mungu ndiye aliyeniumba mimi na nyinyi na ndiye anayeniendeshea mambo yangu yote na kwamba kila mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu malipo yake ni kuwa hatoingia peponi kabisa bali ataingia motoni kwa kuwa amekiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu na mwenye kuvunja mipaka yake hataepuka na adhabu. Yesu kasema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Marko 12:28. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Yohana 5:30. Ninaapa kwenda kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Yohana 20:17. Haiwi mwenye kudai kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja katika utatu kama wadaivyo Kristo sasa, awe muamini Mwenyezi Mungu. Na hakika iliyothibiti ni kuwa hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja pekee. Na ikiwa hawa waliopotoka hawatoache itikadi zao potovu, wakarejea kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu, hapana budi ila itawasibu adhabu kali. Biblia inasema kuwa ya kwanza katika amri kumi alizopewa Musa ni usiwe na miungu mingine ila mimi kutoka ishirini tatu. Wewe umeonyeshwa haya, ili upate kujua ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hapana ila yeye. Kumbukumbu la Taurati 4:35. Katika Injili ya Yohana 17:3, Yesu anamsemeza Mwenyezi Mungu, na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Je, watu hawa hawaziachilii mbali hizo itikadi za uzushi na uongo wakarejea kwenye imani ya Mwenyezi Mungu na wakaomba wafutiwe dhambi zao walizozitenda hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa maghfira mwingi wa rehma Isa bin Mariamu si chochote ila ni mwanadamu aliyepata neema ya Mwenyezi Mungu kwa kuteuliwa kuwa ni mtume kama walivyomtangulia wengi kabla yake na mama yake Isa ni mmoja katika wanawake aliyejaliwa kuwa ni mkweli katika kauli yake na mwenye kumwamini Mola wake mlezi. Na yeye na mwanawe Isa walikuwa wana mahitajio yanayohitajiwa na kila mwanadamu kama kula na kunywa na kwenda haja. Na hizo ni dalili za ubinadamu wao. Basi hebu zingatia ewe mwenye kusikia hali ya hao walioingia upofu hata hawaoni dalili za ishara zilizowazi ambazo amewabainishia Mwenyezi Mungu. Tena zingatia vipi wanaiache haki juu ya kuwa ni wazi kabisa. Ewe mtume, waambie hawa wapotovu vipi mnamwabudu Mungu asiyeweza kukudhuruni kwa lolote mkiacha kumwabudu wala hawezi kukufaeni kwa lolote mkimwabudu. Vipi mnaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndiye Mungu mwenye uweza wa kila kitu, naye ni mwenye kusikia na mwenye ujuzi. Ewe mtume, waambie watu wa kitabu yani Mayahudi na Wakristo Mwenyezi Mungu anakukatazeni msivuke mipaka katika itikadi zenu hata mkaingia katika upotovu mkawafanya baadhi ya viumbe vyake kuwa ni miungu au mkakanusha ujumbe wa baadhi ya mitume na anakukatazeni kufuata matamanio ya watu waliokutangulieni walioacha njia ya uongofu na wakawazuia watu wengi kuifuata njia hiyo na wakaendelea katika kuepuka njia ya haki